Ok, e, znači što se tiče e, korišćenja Doodle sajta i TVP aktivizma, odlučili smo znači, da za početak stavimo, e, koristimo TVP aktivizam sajt za pravljanje eventa, e, to jest znači, naših sastanaka za početak i svih ostalih eventova znači, koje budemo pravili. E, ne postoje neka posebna komplikacija oko toga, to će u suštini IT tim i da radi, ovaj, e, to jest ja za sad. E, samo, dogovorili smo se da ćemo samo da postojemo uploadovan sastanak, e, link na uploadovani sastanak tu na, na vol ovoga sastanka i to je to. Takođe su ovaj, članovi, to jest ljudi koji su bili na tom sastanku i pozvani na taj, na taj sastanak e, mogu da zapišu neke svoje, neka svoje pitanja ili šta god, samo ne gluposti, molim vas, to ćemo da brišemo. Znači, vezano baš samo za, za ovo čime se bavimo i, i to je to. Ovde nema oni koji pišu gluposti. Super. Ovo je ozbiljno sastanak. <laughs> ok, idemo dalje. Znači, sledeći korak je uh, uh, ova naša grupa koju smo otvorili uh, e, TVP Aktivizam Srbija. Tu možemo takođe da postujemo, da kažemo, link na event i da pišemo sve ostalo, znači, kako se zove vezano za aktivizam koji radimo, znači ako dođete do nekih informacija da treba nešto da se izorganizujemo, možete da iskoristite tu TVP Aktivizam Srbije grupu i da tu napišete. Ja ću da pogledam ovaj, kako ide to obaveštavanje, tako da svi budu obavešteni ili uh, ja bih preporučio da, koristim, da koristimo taj TVP Aktivizam sajt čisto iz razloga da bi mogli da prezentujemo eh, rezultate našeg rada ovaj, e, ekipi iz Venus projekta. E, mi bi to mogli da uradimo i preko maila, ali da kažemo, ovaj, to ne možemo da onda da pokažemo ljudima, ovako smo koristili njihov sajt i ispoštovali smo ih i da kažemo sve što su postavili, eto, upotrebili, a sve na jednom mestu. Tako da, znači, ja sam sebi kao Eh, čoveku koji je IT timu postoji zadatak, znači da, da gledam da sve naše potrebe ostvarimo kroz TVP Activism sajt. Kako bi imali sve na jednom mestu i ne bi morali da otvaramo 150 prozora. Ovaj, eto, mislim da je to svima jasno. Slažem se. Sve što može tamo, a onda ono što ne može... Ok, idemo dalje. Uh, po tačkama ovaj, na te sinku na Sinkinu, izvinite. Uh, ko piše izvešte i postoje na grupu globalnog TVP aktivizam sajta Facebook. Znači, Facebook je nešto što bi takođe trebalo da držimo ažurnim, uh, iz razloga zato što je to ogromna socijalna mreža koju, ovaj, i, koju ljudi više koriste, i koju trebamo držati ažurno, ovaj, jer kad budemo, da kažemo, e, došli do te organizacije da možemo sebi da postavimo cilj 5000 članova za narednih 5 meseci, to ćemo raditi i preko Facebook, tako da, ovaj, zato što je to velika, da kažemo, socijalna mreža, na TVP aktivizmu još uvek nisu svi, ovaj, ali bit će usmereni na TVP aktivizam sajt. E, recimo na globalnom nivou što se tiče toga, e, Denis je zadužen za globalni, globalnu ovaj, Facebook grupu uh, The Venus Project aktivizma. Ovaj, tako da mislim da bi mi trebalo da imamo jed, ovaj, jednog čoveka koji će to da ažurira, Ovaj, eto, za sad smo tu u toj IT ekipi, da kažemo, Igor, e, Miroslav, e, ja, čekaj, samo trenutak, e, Slobodan, Ana. U stvari, Miroslav još uvek nije, izvinjavam se. Miroslav nije, on je u suštini više, da kažemo, u tom medija i lingvističkom timu. Tako da mi ćemo među sobom da se podelimo, ali to je već za ovaj, pitanje za, kad bude bio sastanak IT tima, pa ćemo tamo da obrađujemo i dobit ćete detaljne informacije na sledećem sastavku. Idemo dalje. Kao što vidite, ja sam stavio ovde znači, linkove na sajtove gde ćemo da postojamo izveštaje sa sastanaka. Jedan od, uh, ovaj prvi bi trebalo da bude znači, baš e, mislim da bi trebalo da bude da se postoje na grupu ipak, a ne na eventu. Znači event da nam služi samo za uh, da kažemo signal da imamo događaj, a na grupi ćemo da stavljamo link na upload, eh, odnosno na download, kako se zove, snimka sastanka. Tako da ću sada da prepravim ovaj link e, gde se postoju i sa sastanaka u tačici 3.2 na ovom sinkinu našem prvom. Samo trenutak. Apropo timova, nešto sinoć dok sam noćas, dok sam pisala ovaj, nešto mi je bilo možda umesto medija, možda bude kreativni tim, recimo. To, tako smo se nešto bili organizovali i, i, i ovamo, da, se ne, da bismo izbjegli to mediji, a medija, i to, možda kreativni tim, koji onda obuhvata mnogo toga. Mm, a, Anči, preporučio bih ti da otvoriš dole poslednju tačku timovi, jer to definitivno moramo da popričamo na tu temu, pa ćemo to što si sad rekla upiši pod tom tačkom. Tako mislim da je najbolje. Ok? Ok, znači promenio sam ovo, znači stavio sam link na kako se zove našu grupu, tako da direktno možete tu da ovaj, pogledate šta se dešava i tu bi trebalo da postojemo, da kažemo, uploadove, uh, uh, samo upload sastanka i, i to je to u suštini. Nema potrebe, ja mislim da se piše neki izveštaj i tako dalje, a ti Igore, pošto već uploaduješ to, znači A, ako ti nije problem samo da posle upload... Ma on ne na... slušao to sastanak, tako da ne, potrebno da ubriti. Nije, nije tu, a? Pa, ok, pa, možeš, ti da, možeš ti da mu pre, preneseš? Daj mu upiši ovaj, pisat ću mu ovaj sinkin, pa će da vidi. Da, da, samo ovde, znači u tačci 3.2, ko piše izvešti postoje na grupu globalnog TVP aktivizam sajta Facebook, stavi uh, i Igora. To jest mogu i ja. Dakle, Miroslav i Bojan ništa, jel? Ne, ne, ja sam tu takođe. Znači, Igor je dobio samo za ovaj TVP aktivizam sajt, e, da postavi, kad već uploaduje, da kažemo, snimke, da samo postavi link tu na grupi i kako se zove, a Facebook e, radimo, dobro, možeš i sebe da dodaš za Facebook, e, kako se zove, ja i ti ćemo znači, na Facebooku da održavamo ovu grupu, ok? Cool. E sad, e, apropo te naše grupe na Facebooku, ja sam tu ono vrlo pazila da ovaj, ne, ne cimam nikoga, nego su se uglavnom ljudi sami u stvari prijavljivali za grupu. Da li u toj grupi, mislim ima ljudi koje, za koje ne znam i ko su, da li takve isto treba da držimo unutra, čisto radi nekog broja koji je zapravo pogrešan ili E, mislim da bi e, trebalo da koristimo istu proceduru za sve. Znači od TVP aktivizma e, preko Facebooka, preko javljanja mailom, ista je procedura. Znači dobija se mail, ko odgovori, bude upućen na grupu, bude pozvan u grupu, takođe bude pozvan u grupu na TVP aktivizmu. Ovaj, što se tiče članova trenutno grupe na Facebooku, E, poslaćemo onima koji nisu ovde, da kažemo, aktivni, e, poslaćemo im mail, e, kako se zove, sa upitnikom, ovaj koji smo spremali, i na osnovu toj, tih njihovih odgovora ćemo da vidimo ko će da ostane tu u grupi, a ko ne, i na osnovu toga ćemo, da kažemo, i ostale članove primati, znači po tom principu, ne znam da li se slažete. Ajmo redno, znači po redu ovom u, u tim spiku, znači Ana pa ostali. Jasno, da. Mislim, treba da nam služi negde za, kako da kažem, meni se čini da nije cilj na SS-a kao imamo hiljadu ljudi u grupi, nego prosto da nam to budu kanali komunikacije. E, kapiram da sve neke te objavljene rezultate onda možemo dalje da furamo po svim našim privatnim profilima i ovim drugim, ne znam, nisam pametna, ja sam onako ubacivala tu i one koje ne znam na početku zato što mi se činilo da kao je to ok, sad kad smo nam promenili ovo sve, Nije problem, znači kažem ti kako ćemo to da isfiltriramo, znači ljudima koji nisu tu aktivni poslaćemo taj mail sa upitnikom, ko ne odgovori, ne znam, u roku od dve nedelje, a, mesec dana, on će biti tu izbačen iz grupe i to je to, znači ako hoće ponovo da pristupi, znači odgovor na taj mail će da mu bude rešenje. Maria? Absolutno, da, da slažem se s tim uh, i samo još jednu tačku bih da dodam ovde, napisat ću na sinku i to. Uh, ovaj, pošto malo sam listao ovaj TVP aktivizam i vidim da oni insistiraju strogo ovaj, za ljude koji su novi članovi, znači koji se tek upoznaju sa cijelom idejom, da se upute na sajt e, E, thevenusproject.com i, ovaj, i, i sad, e, sad imamo jedan, jedan mali problem koji će biti rešen u budućnosti, to je da, da sajt Venus Project nije preveden ovaj, skroz na srpski. A, pa sam hteo da vidimo kako da zajedno da rešimo taj problem, znači za ljude koji se tek upoznaju sa idejom, a, šta, na šta prvo da ih uputimo. Ovako smo stvari okay, što se tiče... Ok, to je, samo trenutak Ana. Uh, ok, znači što se tiče uh, toga, situacija je sledeća. Znači, uh, prvi mail koji šaljemo interesentima je mail sa nekim pitanjima osnovnim kako su došli do informacija o Venus projektu, o našoj grupi i tako dalje. Sledeći mail u slučaju da dobijemo feedback šaljemo ovaj znači da kažemo neki neki koncept uh, Eh, video materijala, dokumenta, takođe link na TVP uh, eh, sajt i tako dalje. Znači, to je, to je nešto što sam, da kažemo, ja zamislio, ja mislim da smo tako nešto i pričali na prethodnim sastancima, ovaj, ali to nam je sledeća tačka, pa kad budemo došli do, do nje, ovaj, onda ćemo detaljnije. Okej? Ok, ok, mislili smo samo na ljude ovaj, koji baš dobro ne kapiraju engleski, zato sam mislio ovaj. Ali važi doćemo ćemo dotle, okej. Pa da, znači mi ćemo slati uh, te prevedene linkove, Ovaj, znači to, to je nešto što će Ana da nam obezbedi, oni već imaju gomilu tih prevedenih stvari, eto, taj TVP sajt je u fazi prevoda, znači ostalo je još malo i tako, znači uskoro ćemo Ovako. imati i to. E sad Ana ti preuzmi. E, što se toga tiče, do, došla nam je devojka žena koja, će da, koja je lektor, i koja je malo pre, preuzela TVP uh, sajt da radi poslednju tu lekturu. Mi smo to već uh, onako dosta dobro završili, ovo što je završeno to je to je ove, vrlo solidno, ja očekujem da će ona to brzo da, da završi i ja bih um, u tom nekom smislu malo da uh, porazgovaramo o tome, jeste zadatak jezičkog tima, ali u principu negde vrlo se tiče i TVP aktivizma. Dakle, apsolutni prioritet jezičkog tima je e, The Venus Project website. To nam je e, prvo što treba da završimo. I svi ti mali video materijali i sve to, to je, ovaj, to je sad trenutno na, na, na drugom mestu. Kako je najbolje da se, da se izorganizujemo, znači pošto smo se juče dogovorile nas tri na, na, na jezičkom sastanku kasnije noću, da ćemo da radimo ovaj, E, ovo što mi radimo zajedničku lekturu, to će biti zapravo lektura 1, a onda bi trebalo da lektorima, u ovom slučaju imamo nju jednu, pa neka, ja sam, ja sam tu sa vama za, za, za ovaj, za ovu lekturu 1, ona neka pogleda posle nas, ja ću posle da idem još jedan final review, mada bi to možda trebalo da, da radimo u, u dogovoru i u, i u dilu sa, sa IT timom zbog tih HTML kodova koji treba da ostanu i tako dalje, mada to sam ja do sad radila, tako da mogu i da nastavim ali u principu da vidimo kako, odustali smo od pravopisa sinoć, pošto to apsolutno nije, nije izvodljivo i ogroman je posao. Ja sam okačila na uputstvo e, za nove članove jezičkog tima, okačila sam link za Ivana Klajna, je, rečnik jezičkih nedoumica, na, kojem, na kom, u kome možete da nađete ono najveći broj stvari koje bi mogle da vas, da vas bune kako se rade, tako da e, dogovor neki je da dva puta nedeljno nastavimo da imamo sastanak, s tim da na jednom od njih treba da se u stvari da neki progress report i da se, i da se, updateuje, da se updateuje naše, naše tabele i naš progress report ka, ka celom jezičkom timu. E, tako da znači prosto treba, treba da se dogovorimo kako ćemo da, da organizujemo jezički da bismo što pre završili taj e, Venus projekat website pa onda uh, se u stvari bacili na sve ostalo. Sada bih ja u stvari tu, tu, tu pauzirala sve te video materijale. Mislim, možemo mi i to da radimo, ali, ali mislim da, da ne bi bilo loše da sednemo i da smarimo taj FAQ, Ostao nam još i esej, ova devika će da radi ove, ove delove koji su, koji su već završeni, tako da onda, šta ja znam, mislim, ostalo nam je još dvadesetak strana, ja kapiram da bi to moglo da, da bi to stvarno moglo da bude gotovo najdalje za mesec dana ako nam je i toliko potrebno. E, Anči, e, ovako, pa dobro, ok, znači to je to je što se tiče, da kažemo, članova jezičkog tima, ovi nije ostali samo, rade... Nije, nije samo, nego je u stvari... Ali da, kač, kako ja tu mogu da, da ti ovaj, pomognem u tom prevodu? Ne, ne, ne možeš nikako mi pomogneš u prevodu, ali možemo da, da razgovaramo zajedno o prioritetima celog tima, pošto je to, to stvar koja je samo predloga... Misliš prioritetima jezičkog tima ili... Pa pazi, ako je, ako je ovaj Venus projekat website prevod, onda je to ne samo zadatak jezičkog tima, nego i zadatak TV proaktivizma Srbija, pa čisto zato pričam o tome ovde, ali mogu da prebacim to i na naš sastanak, pa dobro. Ali, e, ovi koji nisu u jezičkom timu, oni ne rade prevode, zašto bi, to, zašto bi njih sad aktivirali oko toga? Cool, to je to. Evo ovako, uh, samo, samo da te podsjetim, pošto vidim ovaj tvoj link za jezički tim Srbije, samo tu ubaci gore članove, odnosno nek, neka se oni ubace na sredećem, recimo, sastanku kad budete imali. Znači, isto kao i ovo, da ispoštujemo, da kažemo, ovo neko uh, način na koji radimo i, uh, znači, samo ubaci članove i navedi ih ono da otvore, uh, kako se zove, na TP aktivizmu, uh, uh, korisnika i, i ovaj, kako se zove, i da, da, ga, da ih pozovemo u grupu i tako dalje, u grupu TVP Aktivizam Srbije. Uh, ok, to je to. Ajmo na sledeću tačku. Ja se tu isto imam da dodam, nisu svi članovi jezičkog tima ovaj, aktivisti bonus projekta, tako da ja imam sve podatke o svima i svi imamo Gmail adrese i nisam sigurna koliko je to, mislim, možemo naravno, ali, ali ovaj, e, koliko sam ja shvatila, preporuka je da se niko ne upućuje na TV aktivizam, nego da se ljudi prosto puste da to sami nađu. Tako da ja ne bih to radila sa jezičkim timom, ja mogu da upišem listu članova da biste mogli eventualno kada nešto da. treba da pozovete nekoga ili već tako, da. ali, ali niti se na sastancima da. pojavljuju svi, niti, niti to ima nekog smisla da mi sad sve članove jezičkog tima zovemo u telepoaktivizam, mislim da to treba preskočiti. Ovako, el može ovako, znači ko hoće, kad budeš imala sastanak jezičkog tima, koji bi trebalo da vodiš kroz TVP jezički tim, uh, ko pa hoće, neka, uviše, neka upiše svoje podatke, ja sam upisao svoje, znači ne, ne plašim se ničega, mislim da, da, da ne, ne osjećam neku pretnju prema sebi ovaj, što se bilo čega tiče ja i samom aktivizma o, ovaj, uh, Venus projekta. Ovaj, tako da, eto, ne kupiše ko hoće i, i to je to. I dobro je da koristimo znači, TVP Activism sajt, zato što znači, eto, i, te, i te sastanke znači, e, bi trebalo organizovati preko njega, kao što radimo i za ovaj sastanak, kao što ću ja za moj IT sastanak i tako. Mislim da nema potrebe da, da sad ovaj nešto, da imamo neku posebnu uh, a, a, da se nešto posebno pazimo oko toga, to je... Nije to, nije to, stvar, e, nije to stvar pažnje. Jezički, globalni jezički tim se ne bavi samo TVP materijalima, bavimo se i TVP i TZM materijalima. Dakle, imamo svoj forum, imamo svoj sajt koji je skoro gotov, imamo svoju grupu na Facebooku, znači to je negde, uslovno rečeno, poseban entitet u odnosu na oba uh, pravca, dakle ne bih e, uopšte to mešala na taj način. Ljudi koji su zainteresovani da se, da se priključe TVP aktivizmu će preko, preko jezičkog tima naravno moći da dođu do toga, ali ne bih sada rad jezičkog tima prebacivala u TVP aktivizam, pošto prosto nije samo to. Znači imamo alate koje koristimo već godinama, tako da prosto ne bih to sad e, mešala babe i žabe praktično. <laughs> Samo, da u tom slučaju nam, izvini Slobodan, samo sekundu. Znači u tom slučaju nam jezički tim ostaje onako nedefinisan što se tiče samog TVP aktivizma Srbija. A TVP aktivizam sajt što se tiče jezičkog tima bi bio potrebljen samo trenutak. Eh, TVP aktivizam sajt eh, što se tiče eh, jezičkog tima TVP aktivizma Srbija bi bio iskorišćen samo u smislu grupe, postova, znači nekih pitanja i eventi, ništa više. Jel razumeš? Pa ne znam, to o tome, o tome ovaj, ćemo još da, da, da razgovaramo, pošto... A zašto TVP aktivizam sajt? zato što tu mogu da se vide i usput, znači osim naših događaja koje, da kažem, organizujemo, možete da vidite i sve ostalo što se dešava za Venus Project aktivizam globalno, tako da ljudi imaju tu svakakve informacije, znači na tom, baš na tom sajtu, plus ovo što mi radimo. Tako da, eto, ja mislim da je to ok, ali eto, ajde, ostavljam to tebi da, odnosno svi ćemo da, da prokomentarišemo na tu temu, I to je to, eto ne znam, ajmo redno. Znači Ana, ajde samo ti još jednom kaži znači, šta, šta misliš na tu temu, ovaj, o tom ubacivanju članova kao što smo i u IT timu bacili, kao što smo i ovde na ovom našem globalnom, odnosno srpskom TVP aktivizmu, da tako bude i, i u jezičkom i da jednostavno znamo ko je za TVP aktivizam jezički tim baš. Razumeš, znači to ne znači da ne kapiraš. Praktično isti ovi ljudi, ali vidjet ćemo kako ćemo to da rešimo. Prosto kažem ti, ono što je preporuka je da se ljudi ne zovu na TVP aktivizam i da im se ne sugeriše da treba tu da se učlane, nego da se oni pusti da sami tu dođu i da iz svog nekog unutrašnjeg poriva se tu uključe, pa onda sve ostalo. Zato nisam sigurna kako sad ja toj grupi odnevam pojma, 40 ili možda čak i 50 neaktivnih, a nekad aktivnih ili manje više sada aktivnih ili baš aktivnih, da sad nešto pri, mislim da ih usmeravamo uopšte na TVP aktivizam pored svih alata koje jezički tim koristi, mislim da mogu da pravim evente na, na, na, za svaki sastanak, to su, to su redovni eventi, možda može da se, da se napravi neki, da se unese u kalendar pa da on sam prosto unosi utorak i četvrtak od 8 do, do 11, ja sam to radila do pre jedno mesec dana i onda sam odustala jer tek poneko ko uđe na PvP aktivizam pa kaže važi doći ću, inače sam uglavnom bila jedina na sastancima koje sam tu kao postovala. Mislim jedina, nisam bila jedina, ali jedina sam se prijavljivala, tako da ne znam, ne znam šta da kažem. E, baš zato i pokušavamo znači, da aktiviramo što više taj sajt, ali sad smisleno, znači da to ima smisla, jer ti članovi koji su tu, to su članovi koji su ispoštovali neku proceduru, neku ozbiljnost i sam sastanak i organizacija sastanaka, sastanka ima neku ozbiljnost, o, ovaj, to znači da zoveš proverene ljude. A, bez toga, znači, može, znači po tome može da ti dođe bilo ko na sastanak, a znaš kako izgleda rad e, kad non stop dolaze novi ljudi i non stop mora da im objašnjavaš sve, znači tu nećete imati nikakvih rezultata, samo nerviranje i ljudi će da izlaze iz grupe. To je neko, neki, neko moje viđenje. Ok, još ćemo da pričamo na ovu temu, ovaj, kako se zove... Mogu samo kratko? Može, naravno. Da, ne mora da znači da, da su svi ljudi ovaj, skroz upoznati, da su recimo prešli ceo ovaj sajt. Znači, glavne, glavne preporuka da se prvo ode na, na Venus Project, pa onda na, na TV aktivizam i to sam baš ovako video da, da, da to baš ovako striktno ističu da, da je to prave puze. Znači, prvo taj glavni sajt Venus Project onda, što naravno ne znači da, da mnogi iz lingvistik tima već nisu prošli taj sajt, samo toliko. Da, da, okej, okay, slažem se. Mi ćemo u okviru jezičkog tima malo da se, da se na nekom našem sastanku narednom probamo da organizujemo sutra u 8. E, Mila i Marija i ja smo juče nešto razmišljali na tu temu, ono baš dosta, da vidimo kako da što više automatizujemo taj neki proces, da vidimo da sada ovaj, svako od vas preuzme, svako od članova jezičkog tima preuzme po neki projekat i da onda jedan po jedan prosto nekako, ja mislim da sad u stvari treba da se skoncentrišemo vrlo na, na, na prioritete i da završimo TVP aktivizam, TVP sajt, pa onda sve ostalo je. Sad, Nama je ostalo tu još, da. Pa pazi, ja se bavim ovako sad malo, da kažem, organizacijom uh, uh, kako bi što efektivnije mogli da radimo. Ovaj, znači ja pitam ono što se da kažemo mene tiče, ovaj, to sad trenutno radimo. Uh, ja, ću, ja ću da probam da prisutujem to sastanku sutra, uh, kako se zove, pa ćemo da, da zajedno popričamo sa njima, mada mislim da bi to, da kažemo, trebalo ovde da se dogovorimo, pa da ti to njima preneseš, mada ajde, ok, znači možemo i tako, prvo ti pričaš sa ekipom, bit ću ja tamo, onako da se dogovorimo, pa ćemo onda na sastanku sledećem da pričamo na tu temu. Vidi Boki, ovakva je situacija što se tiče jezičkog tima i što se tiče TVP aktivizam jezičkog tima. Uglavnom su ljudi koji ovde na tim spiku rade već 3-4 meseca, vrlo aktivno radimo na Venus on, sajtu i vrlo smo skoncentrisani na to, dakle to je opet i neki jezički tim na koji mi možemo da računamo ovdje, to su Sloba, Igor, Marija, e, Rajko, Nikolić, ja, znači to je ekipa koja radi na TVP aktivizmu. Ovi ostali, more njih je u stvari vrlo neaktivno, možda će se aktivirati ponovo kad dođe zima, možda neće, trebalo bi da se osmisli način da ih eventualno ponovo aktiviramo, ali to ćemo, kažem, da vidimo u okviru jezičkog tima kako ćemo to da izvedemo, ali to je to, ono, ovi članovi koji su ti tamo upisani na oba sinkina, oni će biti na jezičkom timu, pa ćemo da vidimo kako onda, mislim, pošto je to uh, Global Linguistic Team, odnosno International Linguistic Team, dakle nije TV aktivizam tim, nije TZM tim, znači mi gledamo da prevodimo i dalje prevodimo sve materijale, isti imamo, kaže, svoj forum, svoj sajt, e, Wikipediju koju koristimo, dakle ja ne bih e, mnogo insistirala što se tiče jezičkog tima na e, sad nekom razdvajanju i eventualno e, deklarisanju, mislim da za to, e, naravno, kad, kad neko dođe u, u, u Ok, idemo dalje. Ovako, ovako, ovako, sad smo, sad, sad smo došli do... E, ko je hteo da kaže nešto, izvinite? Ma ja kažem, ajmo dalje, pošto vidim da smo sad stali, idemo dalje slobodno, ja nemam nikakve Nismo stali, nismo stali, idemo sledeći, na sledeću tačku. Okay, samo a, gledam šta, šta smo obradili, a šta nismo, pošto recimo sledeću jesmo, već imamo svi gmailovi, Google grupa i tako dalje. Uh, u stvari, uh, Vladimire, ti nisi dodat znači, na ovu Google grupu, to ćemo, da, znači dodat ćemo te. Dobro. Kako bi primao te, da kažemo, mailove. Uh, ovako, idemo dalje. E da, znači, odgovor na mailove. To nam je sad najveće pitanje u suštini za ovaj sastanak, pored uh, E, prevoda sajta koje, o kome ćemo takođe pričati, znači ja bih to ostavio za kraj, ovaj, pošto to nam je onako dosta, dosta bitno. Ovaj, ovako, vidimo da radili smo sinoć nešto što se tiče ovog odgovora na mail, pa sad ćemo da ga pročitamo i da prokomentarišemo eto još jednom, da kažemo da imamo neko rešenje, pa eto da ga prođemo još jednom ovako svi. Uh, hoćete ja da ga pročitam, hoćeš Ana ti, kako god. Ja neću. Ajde, ok, da ok. Uh, ovako, mail kreće ovako. Drago nam je što, to mi je samo prvo da vas uputim sve, znači uh, da gledam u istu stvar. Znači, Sinkin, ovaj, uh, uh LJVF i tako dalje, koji, smo, znači, koji nam je glavni za ovaj sastanak, znači tačka 5. Pa dođite do ovog dela gde je obojeno plavo i ovo ćao pa podvučena linija pa ispod toga čitamo. 69. red. Baš tako. Znači, drago nam je što pokazuješ interesovanje za ovu tematiku. Naš cilj je da pravilnim razumevanjem i ličnim angažovanjem pomognemo širenju svesti i znanja o ekonomiji zasnovanim na resursima i Venus projektu i da pomognemo tome e, da što veći broj ljudi prihvati ove ideje i angažuje se na e, tome da se one realizuju. U okviru TVP aktivizma e, u Srbiji postoje IT tim, jezički tim, kreativni tim, kreativni tim za komunikaciju, svaka pomoć i ideja su više nego dobrodošle. Molimo te da nam se ukratko predstaviš i odgovoriš na dole postavljena pitanja na pitanja. Na osnovu tvojih odgovora moći ćemo da, da te usmerimo na to kako da proširiš svoje znanje u Venus projektu, kao i na postojeće radne grupe u kojima mogu da učestvuješ na osnovu svojih interesovanja i onoga u čemu si dobar. Ukoliko takva grupa još nije napravljena, pomoći ćemo ti da je organizuješ i priključiš se aktivizmu. E, ovaj prvi deo li ima neko neki komentar, nešto da mu se ne sviđa, nešto da bi dodao, krenemo od Ane pa na dole. Anči? A pa, brate, ja sam ga pisala što sad da ti kažem. Marija je promenila malo, to je ovo crveno ispod, dakle sad treba da vidimo samo kako da ovo još malo pročitajte i crveno, pa eto, to je. Uh, ajde samo prvo ovaj, ovaj prvi deo da, da prođemo, ili ćemo pa, celo pa da prokomentarišemo. Ja, ja, ne, ne, ja ne, okej, okay, ja pitam ostale da. ljude, znači uh, kako se zove, hoćemo sve da pročitamo onda pa da prokomentarišemo ili ćemo deo po deo? Bolje sve, a? Ajde, onda ćemo Ajde, sve, pošto da imamo, da kažemo, neku globalniju sliku, pa da, da bi onda mogli da kažemo, da komentarišemo sve ovo. Uh, ovo ispod naranđasto, to je radila Marija i to je znači, e, da li je to nastava, koje je pitanje za Mariju? Da li je to nastavak ovog prethodnog ili je to neki tvoj predlog e, kako bi moglo, mogao da počinje ovaj mail? Ovo ovaj je predlog e, kako bi ovo moglo. Jel te, ja sam pročitala ovo Anino i mislila sam možda malo, samo pokušala sam da ga uprostim. I naravno da se naglasi da je ovo volonterski rad i to je ono, prilike neka ideja. Dobro, Marija je u principu iskoristila ovo gore dosta, s tim da ga je malo, malo ovaj, popravila, tako da praktično to je isto to, samo možda do, sa dodatim taj, sa tim vo, volinterskim, volonterski. Mm. Ovaj, tako da je to praktično isto. Zahvaljujemo se na ukazanom interesovanju. Naš cilj je da što veći broj ljudi razume ideje Venus projekta i pomogne da se one realizuju. Svaki rad svaki rad, sav rad ili već rad u okviru TVP aktivizma je volonterski, da. svaki član, svaki svaki, znači svaki član može da izabere na koji način želi, koliko može da doprinese ostvarivanju vizije, vizije vizija bolje da. budućnosti. Da. Svaka opet pomoć je dobrodošla. Molimo te da nam se ukratko predstaviš i odgovoriš na dole navedena pitanja. Na osnovu tvojih odgovora moći ćemo da ti pomognemo da saznaš više o Venus projektu i usmerimo te na postojeće radne grupe. Ukoliko ne postoji grupa koja odgovara tvojim sposobnostima i interesovanjima, pomoći ćemo ti da je osnoviš i organizuješ i na taj način se priključiš aktivizmu. Pitanja? Ne. Ok, meni se, meni se ovaj prvi deo u suštini sviđa. O, ovo što je Marija napisala, e, malo je sažetije, ovaj, šta znam, ok, sviđa mi se i ovaj gore isto, šta znam, ne znam, ovaj, ovde nismo recimo u drugom delu nabrojali ove timove, E, ne znam da li je to potrebno ili ne, to smo isto sinoć onako diskutovali, da li da nabrajemo koje timovi imamo ili ne, ovaj, aj šta vi kažete na tu temu, ajde da krenemo Anči pa dalje. Znači, da li da ubacimo i ovaj deo u okviru TVP aktivizma u Srbiji postoje IT tim, jezički tim, kreativni tim i tim za komunikacije i svaka pomoć i ideja su više nego dobrodošle. Da li to da ubacimo u ovaj dole Marin deo ili ne? Pa, možemo, mislim, to je... Marija? Pa ja mislim da ne bi trebalo, zato što još uvijek se mi nismo sami među sobom dovoljno organizovali da bi nekoga sad uputili konkretno na, na neki tim. Ovaj, a i za prvi kontakt ja mislim da je ono što, što to kraće i što ono, manje to bolje, pa će kasnije, koliko i dalje posle ovoga i ovih pitanja želi da se uključi u TV, te aktivizam, onda da, ovo, da ukažemo na te timove. Ok, hvala. Uh, Slobo? Pa, ovaj, u, u Srbiji postoje ti timovi ovde što su nabrojani, međutim na, na globalnom TV aktivizmu postoje i više timova, tako da uh, neko ako se priključi i recimo dobro razume engleski onda može da prisustuje tim sastancima i da bude u, u nekom od tih timova znači na, na globalnom nivou. Znači malo je e, šira priča o tim timovima tako da može što, što sažeti ovaj, za, za prvi put. Ovaj. Nema potrebe sad da spominjemo timove. Ok, hvala Vlado. Pa to je ovo prve, tako zelena, o njoj govorimo. Kako? Kako? ova prva zelena drago nam je što pokazuješ interesovanje za ovu tematiku i o njoj govorimo. E, ovako, e, nju smo pročitali, pročitali smo ovu dole koju je Marija e, dodala, koju, da, to je neki mali predlog na osnovu ovog Aninog, znači malo je da kažemo e, skratila, e, pa smo razmišljali o tome da li da nabrojimo i ove timove, znači to je Ako čitaš ovaj 69. red, to zeleno ili plavo kako je već, to, to, eh, to, treća rečenica ovo, u okviru TVP aktivizma u Srbiji postoji IT tim, jezički tim, kreativni tim i tim za komunikaciju, svaka pomoć ideje su išle nego dobro došle. Da li to da ubacimo vamo u taj mail koji ćemo prvi eh, prvi uh, mail sa upitnikom koji šaljemo korisnicima koji su zainteresovani za Venus projekat i Venus i TVP aktivizam u Srbiji. To po meni treba da se ubaci. Ne vidim razloga da ne. Ok. Mislim, to je negde, znači- to, je negde, to su negde timovi koje mi, možemo, koje mi trenutno pokrivamo i samim tim ukazujemo eventualno da i to što kaže, i može i ne mora. Znači, to su, ne znam kako da kažem, to je neki template koji treba da ide gde bi ljudi možda mogli da seli ali možda i ne treba, zato što još uvek nemamo, ako on kaže važi, ja hoću u tim za komunikacije, šta vi radite okru tog tima, mi nemamo praktično tu nijedan još postavljen projekat, znači možda, možda stvarno možemo to da, da preskočimo, tako da... Pa u tom slučaju ako nema još ništa svuda postavljeno, onda bi trebalo preskočiti dok ne bude postavljeno, po mene. Ok, e, znači imamo, imamo ovaj, više nas u suštini e, ne bi ubacilo taj deo sa timovima, što se kaže da damo za početak malo vremena da se mi formiramo tu, ovaj, da ako čovjek pita, e, hoću u kreativni tim, da mi kažemo, e, pa mi i nemamo tu ljude, znači da se ne blamiramo, tako da možemo za početak da preskočimo, o, da ne dodamo to, a kasnije kad se formiramo, ovaj, možemo da dodamo u taj mail, da ga proširimo sa grupama i tako dalje. Tako da, eto, znači, možemo taj prvi deo da ostavimo ovaj i ovo što su Ana i, i Marija ovaj, sad radili, pa da pređemo na pitanja. Anči, samo please iz, izažuriraj, znači da, da, da ovaj, vidimo šta tačno šaljemo, šta smo odlučili, a šta ne. Pa ja bih, ali mi je teško ili danas. Ali dobro, nešto ćemo da, mislim, okay, okay, evo. Ima, ima pitanja koja, koja stoje ovde. E, I to je to, mislim, znači izbacili smo ovo, sad je samo bitno da, eto, mislim, ovo pravilno sročimo, to ćemo uzeti Marija i ja na kraju kraju, pa ćemo da završimo sutra i to. Ok, znači aj, ajde još malo ćemo znači, da damo vremena za taj ovaj odgovor, ok. Znači samo ovaj prvi deo, zahvaljujemo ti se na pokazanom interesovanju do ovoga može, znači da kako se zove, da se izažurira. Ovaj drugi deo molim te da nam se ukratko predstavi što smo odobrili. Evo i ti si Janči napisala ovo može, znači to, to smo ovaj, kako se zove završili. Uh, hoćemo da brišemo ovaj prvi deo ili ćeš ti kod sebe negde da ga prekopiraš isto da imaš? Samo stigo tu pa kad ga sredimo onda ćemo e, da ga izbrišemo. vaši, vaši. Eto, napiši samo ažurirati. Uh, ok, ok, super. Pitanja su nam ok, ali eto proći ćemo ih još jednom ovaj, da, da završimo sa ovom tačkom. Znači, Mm, pitanja su sledeća. Kada i na koji način si prvi put čuo za Venus projekat? E, kako si nastavio da se informišeš i saznaješ o Venus projektu? Šta te je postaklo da se više angažuješ i prijaviš za TVP aktivizam? Čime se trenutno baviš, šta si po struci, koje su tvoje oblasti interesovanja? E, ovako, kada i na koji način si prvi put čuo za Venus projekat, to mi je regularno. E sad ovo, kako si nastavio da se informišeš i saznaješ o Venus projektu, Pa, eto i to, i to mi je korektno. E, šta te postaklo? Kaži, Janči, vidim da si dodala nešto, pa... Ok. E, šta te postaklo da se više angažuješ i prijaviš za TVP aktivizam? To mi je nekako, mislim, pitanje malo... Pff, Nedefinisan ne, u da smislu, u smislu uh, šta ga je postakao, pa Venus projekat ga je postakao, znači, znači to, to, to se po meni podrazumeva. Ali eto, eto šta vi mislite, ovaj, o, u suštini to je, to je moj komentar na to treće pitanje, a svi ćemo da prokomentarišemo sva četiri. Uh, čime se trenutno baviš, šta si po struci, koje su tvoje oblasti interesovanja? To mi je isto okej. Eto, ja imam samo zamerku na treće pitanje, Mislim da je onako suvišno, ja bih ga izbacio skroz. E sad, ajmo, ajmo redno, Ana, pa dalje. Anči, jesi tu, ha, Ana? Sve razmišljam, nemam pojma, jebate, nemam ništa sad da kažem. A, e, recimo za ovo treće pitanje, a, e, šta misliš, da li treba da ostane, a, e, kako se zove, samo trenutak, šta je... Da, da li da ga ostavljamo ili ne? Aj priskočite me. Ok, e, Marija? Pa ne znam, ja sam tu negde 50-50 da da se izbaci ili ostali, ne znam. Šta je to okay. što, mi, što mi želimo da saznamo od, od ljudi koji nam pišu? Znači, ovo šta te podstaklo da se više angažuš i prijaviš za tebe proaktivizam, tu bi mogao da bude odgovor i esej koji smo im negde tražili, da, mislim prosto da, da nam negde neki svoj stav, možda ne mora da bude ovako formulisano, ali ovo je nekako e, najličnije pitanje od, od svih ovih, kada i na koji način si prepočuo, na primjer, on može da govori na Facebooku od prijatelja, kako si nastavio se informišeš, nastavio sam da gledam na Facebooku, I kao šta, mislim, ovo treće bi negde moglo da bude e, šta te uopšte vuče, mislim, znaš, da, meni, meni možda ne ovako formulisano, ali mislim da ovo je jedino lično neko pitanje baš koje imam ovde. Ako mogu samo da kažem okay. Ajde, Slobo, ti si sledeći, vidim da si nestrpljiv, ali nema veze, to je inicijativa, onako, samo lagano. <laughs> ok, ok, važi. A važnije pitanje a, e, a, e, koliko si prešao ili prešla a, e, a, glavni ovaj sajt, znači Venus Project. Znači, opet to je, to je ovaj pravi put, znači, preko kojeg, znači, a, ne, ne bi odmah da, da skačemo na TVP aktivizam, a, znači, da bome, znači, koliko poznaš Venus projekat i, i da li si prešao ceo Venus projekt sajt. Znači, to je, to je prvo je to pod broj 1, pa onda TVP aktivizam. Odlično, Slobo. Znači, ovo ti je bilo super. Uh, ok, znači, to nam je, to nam je bitna informacija. Sad ovo, znači, uh, vratit ću se na ovo treće pitanje, čisto da završimo s tim. E, za sada, znači, šta ti je postaklo da se više angažuješ i prijaviš za TVP aktivizam? U suštini, Ja baš i ne vidim tu neku informaciju koju možemo da dobijemo od, od čoveka, osim ovo što je Ana rekla, da kažemo taj esej, znači možda ga je to postaklo, ovaj, ali u suštini mi taj esej još uvijek nismo ni pomenuli koliko se meni čini, znači ne znam, možda da bi ispraviti me ako grešim, da li smo prethodno, u prethodnom delu ovog maila koji je odgovor pomenuli nešto vezano za esej? Ne, ne. Ne, E, pa to ti kažem, znači, E, ovaj, tako da, šta zna ne, onaj... Nisi me dobro razumeo, ako smem da sad opet kažem. Kaži, kaži. Ovaj, e, dakle, odgovor na to pitanje ili neko slično pitanje bi zapravo bio e, e odgovor koji bi nekim esejem dobio. To je ono što recimo ja sam gledala Marijin esej koja ona je mislim u principu napisala na koji način je, je, je The Venus Project uopšte praktično u, u svim sferama života e, kako da kažem, angažuje ili već, mislim, kako da kažem, nešto što će malo ličnije da nam tog čoveka, ne mora ovo uopšte, znači ne mora ovo pominjemo TV po aktivizam, ali neko pitanje koje bi eventualno koje bi eventualno bilo, bilo neko koje bi mogli malo ne, nečeg ličnijeg da iščačkamo, da vidimo prosto šta ima tu ispod površine, jer mislim, ljudi se pojavljaju na svakakve sajtove i pff, imam to... I svakakvi ljudi, <laughs> slažem se. Tako. E, ok, sad sam te skapirao, Anči. Uh, e, ok, to je ok, skroz na mestu i mislim da bi tim pitanjem i mogli da izvučemo neki mini, da kažemo, esej od čoveka, Ovaj, znači da napiše <laughs> neke svoje porive onako i osjećanja prema TVP aktivi, prema samom Venus projektu ovaj, a put i nekom svom ličnom aktivizmu, ne moramo da ga vežemo za aktivizam Srbija i tako dalje, i znači njegovoj potrebi nekoj za nekim aktivizmom i tako dalje. Ovaj, to mi se sviđa, to mi se sviđa, znači to bi mogli da upotrebimo, znači kao eto neke, e, e, e kao pitanje za esej. Šta vi mislite? Anči, Pa ja sam napisala neku drugu varijantu da, da, da možda da, da damo predloge pa da uoblikujem, obličimo neko pitanje koje bi moglo to da nam iščečka, znači da ne pominjamo TVP aktivizam uopšte, nego da, mada mislim, da, šta te podstaklo da se više angažuješ i uključiš u naš tim ili Mm -hmm. Možda to nekako dolazi posle, ovaj, to angažovanje, to, možda, ne, ne znam kako, kako da kažemo, ovaj, možda, možda se i neće angažovati, ovaj, mislim, da, možda šta ja znam. Znači, to dolazi nekako po meni posle ovaj, i angažovanje i uključivanje u tim, ovaj, ne znam. Možda bolje, da li si zainteresovan, zainteresovan za uh, angaža, angažovanje u nekom od uh, timova uh, Venus projekt aktivizma Srbija ili samo, samo da kažemo Venus projekt aktivizma Šta mislite ja o da tome? Ja da aktivizam uopšte ne pominjamo, znači aktivizam mi ne pominjamo, to svako za sebe, mislim, prosto nije nešto na šta, na šta mi upućujemo ljude, nego oni sami sebe tu treba da pronađu. Oni su, čim su da- poslali mail nama, oni su se samim tim, e, samim tim su nas pronašli i ovaj, kako se zove, mislim <laughs> imaju neku inicijativu uh, to je već neki aktivizam, znači samo što samo to ovaj samo samo interesovanje je neki aktivizam. Ovaj a mi smo Venus projekat aktivizam koliko se ja sećam, tako da Srbija, ne znam znači šta šta ti misliš o tome? Mislim da bi, da bi trebalo da pomenemo aktivizam bez problema, ne znam sad, ti, ti ovaj, kapiram da ti imaš neke uh, još stvari koje ste se dogovorili na lingvističkom timu, pa ovaj, ste rekli, ej, ne pominjite aktivizam, TVP aktivizam sajt i tako dalje. To je nešto što ćeš naći na, na TVP aktivizam sajtu, da prosto ljudi e, treba da čuju za TVP aktivizam tako što ga nađu na TVP sajtu. Ne tako što im mi kažemo, e, ima aktivizam, pa dođite da se ne bi desilo ono što se desilo u Caglis pokretu, a to je da su svi aktivisti, a u stvari ni, niđe nikog nema. Na, na, kada nađe nas, e, to bi trebalo da bude isto kao i da je našo TVP aktivizam sajt. E, šta recimo u slučaju da imamo ekstra kvalitetnog čoveka, e, koji jednostavno nije naišao na TVP aktivizam sajt i koji neće na, naići na TVP aktivizam sajt dok mu ovaj, mi ne damo link. A interesuje ga i mogo bi da nam doprinese, znači kapiraš? Ako nas je već kontaktirao, zašto ga ne uputiti? Ako mogu da se uključim. Evo, Marija, može kaži. Pa, ukoliko se interesuje za Venus projekat i ukoliko istražuje o Venus projektu i ukoliko istražuje i sajt i saznaje više, sigurno će naći TVP aktivizam. Ja sam našla TVP aktivizam pre nego što sam kontaktirala Anu. Ja sam u stvari kontaktirala lingvistički tim, internacionalni, oni su me uputili na, na Anu i to sam se našla preko TVF Activism sajta i naravno prvo sam otišla na Venus Projekt sajt pa na TVP Activism pa sam tako u stvari došla do svih vas tako da mislim da apsolutno je Ana u pravu da treba stvarno sam doći do toga ukoliko se ljudi stvarno interesuju za aktivizam sami će ga naći. Ok, važno. Ajmo dalje. Znači, e, e, Anči rekla, Marija rekla, e, Slobodane, ti si isto, ja mislim, rekao na ovu temu, znači šta si mislio. Sad nema da je da- vlada tu. Aj, kaži, kaži, naravno. Ako možemo samo ovo pod broj 2 da upoznajemo, da, da ubacimo koliko poznaš Venus projekat, šta si sve pročito i koliko si upoznat sa TVP sajtom, znači to je, to je ono, je onako bitno ovaj, da, Znači to bude ono pod broj 2 ako može. Ok, slažem se. Evo ovako što se ne tiče, ovo drugo pitanje je ok, sad što je dodatno. Za to koliko se prezvan jednost projekat i mislim ovo što je sve pročitao... Jedino što meni škripije, ovo poslednje. Ovo poslednje. Koliko si upoznat sa, sa Venus Planet sajtom. Pa i to, ali ovo što si sve pročitao, svi će reći isto, par stvari. E, bitna nam je stavka, znači, znači koliko je upoznat sa davinusproject.com. Mislim, po meni bi trebalo da ostane. Izvini, Vlado, nastavi. Ne, nema problema. A ovaj, e, ovo što je nekog potaklo da dođe, pa to će svi pisati isto. Da ga potakla ideja i, i prepostavljam. Ovo drugo pitanje mi je sad dodatno bolje, a sad ovo treće po meni nepotrebno. Misliš ovo kako si nastavio da se informišeš e, i saznaješ o Venus projektu? Ne, ne, ne, ovo šta te postaklo da se više angažuješ? Tu će se isto reći, sama ta ideja. Sama ta ideja da se promeni monetarna struktura, da se postavi resursno bazirana ekonomija, svi će krenuti od te ideje, svi će pisati isto. Zato kažem, bit će monoskop jedno te isto. Ok, e, mogu ja sad da probam da rezimiram <laughs> nešto na osnovu ovih e, razmišljenja koje smo iznali. <clears throat> Mislim da ne bi trebalo da preteramo možda sa tim pitanjima da ljudi vide, a sad moram da pišem, da odgovaram na hiljadu stvari i da odustane, ono. Mada dobro da kažemo, time ćemo i vidjeti ko je ozbiljniji i ko nije. Ali ovo, ovo četvrto pitanje, koje je sad trenutno nestalo, <laughs> Uh, aha, ok. Uh, eh, ja tu, kako se zove, pa šta znam, eto, ko, ko je sve rekao, Marija je za, uh, Ana je za, uh, Slobo, šta si ti rekao, šta je ti postaglo da se više angažuješ i uključiš u naš tim, da li to ostavljamo ili ne? Pa ja mislim da nije to neophodno. Za početak, mislim, brzo, brzo će ti mailovi da, da, se, da se razmene, doćemo lako do toga. Ok, e, ništa, onda ćemo da izbacimo to za početak, ovaj, odnosno eto za sada, pa vidjet ćemo dalje. E, Ana, e, zamolio bih te samo ako ti još imaš, ako još imaš, e, e, kako se zove, E, to četvrto pitanje prethodno koje smo imali, da ga staviš negde dole ispod čisto da razmislimo o tome, znači da ga ne brišemo skroz ne tu, nego mm, mm, možda posle, tako. Znači i stavi ga pod brojem 5 znak pitanja, nešto tako, znači čisto, e tako, znači da stavimo to kao, ok, super. E sad imamo ovaj sledeći deo, ako odgovoriš na ovaj mail, E, dobit ćeš uputstva kako da nam se pridružiš, sve alate koji u radu koristimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo. E, onda je to, je, to je Anin predlog. Bane, bane. Ovo, izvini, ali... Samo trenutak, samo trenutak. Ovo treće. E, Ana, si ti ovo dopisala, da li je ovo da potrebno? Pa da, samo pa, da, da, prodiskutuj. prodiskutuj. Pa, da li je potrebno pitanje? Kako se informišeš i saznaješ o Venus projektu? Uh, ali samo, ali samo izvini, izvinite, uh, samo obrazloži, znači ako postoji neki razlog zašto ti misliš da ne bi trebalo da bude, znači kaži, ovaj, znači e, volio bih da tako probamo da komentarišemo stvari, a ne onako samo eto zato što ne znam, znači deluje da ne odgovaraju to, znači da probamo da nađemo razloge ovaj, prave, zašto ne bi trebalo da bude ili zašto bi trebalo da bude, Okay? A šta nam ovo pitanje, šta će nam ovo pitanje otkriti o tome? On će da kaže YouTube i sajt i Facebook i mislim šta, šta drugo može da kaže, ne znam. Znači nama vrlo bitne informacije, sve koje si trenutno navela. Takođe u sledećem odgovoru može da mu kažemo, znači pored Facebooka i uh, YouTube-a, postoji dovinusproject.com, postoji TVP aktivizam, postoji to i to. Da li umesto saznaješ možda učiš? Nemam pojma. Može samo kako se informišeš o Venus projektu. Evo ovako, ovo delo je baš onako lepo. <laughs> to jeste. Ovo je odlično pitanje, jer imajući moje iskustvo, znam da se informišu sa raznih strana, pa često imaju i jako iskrivljene mišljenje i ne bude to to. No, osnovu ok, ok, idemo ovamo gde smo stigli, da, a, a da se ne vraćamo ovaj, pozadi, znači ako ćemo da se vraćamo pozadi, znači naglasite, da ne skačemo. Ehm, ovako, ako odgovoriš na ovaj mail, dobit ćeš uputstva kako da nam se pridružiš, sve alate koje u radu koristimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo. To je, predlog, to je Anin predlog, onda imamo Marin predlog. Ne, to je tvoj predlog, ali ba, bolji je Marijin predlog. Ovaj, ako odgovoriš na mail. Da, da, to je bilo tvoje, pa smo gde, ja samo... Aha, malo, dobro, ja sam po boji, ja sam po boji. Marino je nekako malo, malo je laganije, tako da bolje ovo njeno. Lagano, evo pročitamo oba pa ćemo onako da prokomentarišemo svi. Samo vrati ono prethodno. E, odgovorom na ovaj mail potvrđuje želju da učestvuješ u TVP aktivizmu i postaje član Venus projekta u Srbiji. E, dobit ćeš sve potrebne alate sa kojima radimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo, unapred se radujemo saradnji. E, ok, Eh, evo sad ja ću dam prvi komentar, pa onda ćemo svi onako, mislim da nam se to pokazalo do sad najbolje. E, <clears throat> samo trenutak. Opet bi izbjegla ovdje TV proaktivizam, dakle možda odgovorom na ovaj mail potvrđuješ želju da postaneš član Venus projekte u Srbiji, da učestvuješ, nemam pojma, tako nekako, dobit ćeš sve potrebne alate s kojim radimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo i napred se radimo saradnju. Da, da. E, samo trenutak, aha, dobro. Jel imaš još nešto? Da, meni je ovaj da rečenice boldovan, e, problematično. problematičan. O, izvini, ja ne znam, ovaj, ne vidim, aha, ok, sad vidim. Meni je ok, ovaj, jer u suštini i ovde se radi o nekom aktivizmu, e, to je moje mišljenje. Uh, e, takođe da idemo dalje, dobit ćeš sve potrebne alate sa kojima radimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo. Meni je ovo ok, znači ovaj Marin predlog mi je skroz ok. Anči nije tu par minuta, vi ako ste za možemo i da napravimo pauzu od par minuta, ovaj, mada možemo i svi da prokomentarišemo sad dok Ana nije tu, ovaj, lagano i tako. E, Marija, možeš ti da kažeš nešto na ovu temu? Pa ja se slažem sa Anom, možda bi mogli još eto, za taj mali deo da ga e, skratimo tako da znači, potvrđuješ želju da postaneš član Menos projekta u Srbiji, da ne bude automatski postaješ član, nego da polako uvodimo ljude kroz, eto, te neke ovaj, mailove, pa sastanke, pa onda da postanu ono, full članovi. A, kako se misli odgovorom ja sam na ovaj izvini, samo trenutak, e, evo ja sam prepravio ovaj, kako se zove Ne znam šta misliš, Maki. Meni je ovo sad puckica. Ne, super. Cool. Još nešto, samo trenutak, slobo, nisam završio sa, sa Marijom. Please. E, kaži mi, e, je li to to ili imaš još nešto da dodaš? Pa, da, samo kratko, smiley može i ne mora. <laughs> Meni se sviđa smiley. <laughs> E, mogu sad da kažem. Može, brate. A, odgovorom na ovaj mail potvrđuje želju da postane član Venus Park. E, kakvim odgovorom? Znači, jeste tu mm, šta ako, ako na primjer napisao, nisam skroz prešao Venus projekat sajt, e, pročitao sam ga 20%. Mogu ja, mogu ja. Kaži, kaži. Pa zato, zato sam i za da se izbaci ono, postaješ član, nego potvrđuješ želju da ovo, želiš da postaneš član, jer kad se dobiju sve informacije, dakle ovo što smo postavili, ovaj upitnik, dakle mi možemo da nekoga uputimo šta kako, a ne automatski da postane član. Ok, razumijem sad, dobro. E, može komentar. E, ovako, e, opet, znači, potvrđuješ želju da postaneš član, znači, ograničavamo e, ljude e, koji će, da nam, koji će da nam odgovore samo na one koji će da se uključe konkretno. Možda će neko da e, nam zatraži samo informacije o Venus projektu i to je to. Jel me razumete? Onda možda da postaneš deo Venus projekta u Srbiji ili tako nešto. Ja bih proširio ovako ovu rečenicu, evo predlog. Odgovor na ovaj mail potvrđuje želju da postaneš član Venus projekta u Srbiji ili želju da se više informišeš o Venus projektu. Kako? E, evo da te ovaj, da iskucam. Kucaj, tako ne. Ovo je loše. Evo napisao. Ok, prepravi, prepravi. Znači, ti je, ja sam dao predlog, pa sad samo da ga, što se kaže, izlekturišemo, a to je, to si ti. <laughs> I možda postaneš i član Venus projekta Srbija, možda tako. Venus projekat, Venus projekat dva puta to ne može, samo odgovor na mail potređe želju se više informišeš Venus projektu i uključiš Ma nesno. Dobro, da dobro, još brišeš. Anči, ali Venus projekat i Venus projekat Srbija, to su dva termina. Brate, pa da, Venus Srbija je totalno nebitan u odnosu na on, Venus projekat. Mislim, kako da kažem, to je ovi, najvaž, ne znam, najvažnije meni tu Venus projekata. Mi ovo što radimo, to je sad tako, pa možda bude nekako drugačije, oni mogu da donesu neke potpuno nove stvari tu, da prošire aktivnosti tima, šta ne bi ponavljala, samo to mi je... Upravo si nam rekla, rekla okay. da, smo, da smo nebitni ovako svi i sve ovo što sad radimo da smo nebitni. To... Ajde Boki, jebote, šta ti je danas? Ništa, šta je tebi? Ok, ajde, ajde da završimo ovo, znači... Mhm, mhm. Član... Uh, uh, Venus Projects. Ok, evo imamo ovaj prvi deo, pa ajde ga prokomentarišemo sad svi, znači ovaj, e, pričamo o ovom delu odgovorom na ovaj mail, potvrđuje želju da se više informišeš i tako dalje, znači e, kako se zove, prokomentariši ti Anči, pa idemo dalje, znači Meni je ovo da ok, <laughs> ovaj deo <laughs> od, odgovorom na mail potvrđuje želju da se više informišeš o Venus projektu i možda postaneš član Venus projekta Srbija. Znači, da li vam je ta rečenica ok? Anči? Ko? Maki? Pa ok, šta znam, ovaj, meni ok i jedno i drugo. Tako da može. Slobo? Može. Vlado, Vlado. Ovaj, odgovorom na ovaj mail potvrđuje želju da se više informišeš o Venus projektu i možda postaneš član Venus projekta Srbije. Ta, pa, da, da, okay. da, da. To mi je okej. Okay. Okay. idemo dalje. Uh, Anči, možeš samo posle svakog ovog dela za koji su dogovoreni da bude okay, ono može, kao i što si gore zapisivala, ako ti nije problem, mislim mogu ja, nije problem. Super, hvala. Uh, idemo dalje, znači dobit ćeš sve potrebne alate sa kojima radimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo. Napred se radujemo saradnji, ovo mi je isto skroz ok, ajde isto svi brzinski znači, da, da prokomentarišemo. Ma taj je totalno... Obrisam, obrisam, ajde. Može još se Šta? Može još na se smajni na kraju, jedino ovo je totalno super rečenica na kraju, nema on je što se mene tiče sasvim ok. Ok, Ana, znači komentarišemo ovo, dobit ćeš sve potrebne alate uh, sa kojima radimo i svu pomoć koju možemo da ti pružimo. Pa, uh, pazi, možeš da postaneš član Venus projekat, projekta Srbija, fali mi nešto ukoliko, mislim, mi smo tu da ti... Da te Izvini, to smo završili, što se, što se vraćamo na to? Izvini. Znači sad smo pa komentarisali ovaj deo, da- dobit ćeš sve potrebne alate. Zato što se ne slaže ova rečenica sa prethodnom rečenicom, to je ono što pokušavam da kažem, ne sad ako Aha, to... okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okej. Dakle, ako a, odgovorom na ovaj mail potvrdit ćeš želju da se više informišeš o Venus projektu i možda postaneš član Venus projekta Srbija, E, mi smo tu da ti, obe, da ti da te upoznamo sa svim alatima mm, ili već tako nekako, ali dobit ćeš sve potrebne alate e, znači sad on se kao nešto odgovori na ova pitanja i mi ga onda sad satremo sa alatima, mislim nekako mi fali tu nešto, nešto to je ako on možda to hoće, e onda smo mi tu da mu izađemo u susret za što, taj fazon. A, mogu samo nešto? Evo ja sam dodao, pa Kaži Majo. Ove, ovaj, e, kad sam pisala ovu rečenicu, imala sam jednu u vidu. E, ukoliko odgovori na mail, znači želi da postane član, želi da se informiše i sve to i dobit će potrebne alate. Ukoliko ne želi da se dalje angažuje, znači neće poslati ovaj povratan, povratan mail i neće dobiti. Zato ono možda ja nisam stavila možda pošta, postaneš nego postaneš član jer očekujemo odgovor od koga, stvari, od koga u stvari zavisi da li će neko postati član ili ne. I naravno sve to postepeno, jel te uvođenjem. Ok, cool. Sviđa mi se ovo što je Ana dodala, Znači u tom slučaju poznaćemo te sa svim alatima koji u radu koristimo i dobit ćeš svu pomoć koju možemo da ti pružimo. Unapred se radujemo saradnji i to je to ok. Šta mislite ljudi? Ove dve rečenice meni onako sad deluju uklopljeno je sad. Anči, kaži. Ništa, sredit ćemo mi to, ove, ovaj, još malo ćemo da lektorišemo, pa mislim prosto ćemo da ga presložimo jezički, ali to, to je to. Sviđa mi se. Dobre. Majo, Majo. Slažem se, slažem se. Vlado, okay. Vlado. Ok, ok, dobro Samo nemamo zvone grupe. Nikakve. Ili je to bilo gore? Ne, to bilo gore. Ok, ok, ok, cool. Meni je ovo pitanje šta te podstaklo da se više angažaš, uključiš naš tim, šta ćemo s njim? Za sad smo se dogovorili da nije tu pod znakom je pitanja, ovaj, pa šta znam, za sada bez toga. Ali, mislim, ja sam ga stavio čisto, eto, znači, da, da imamo i to u vidu, zato što to smo beše pričali da to možda bude ujedno i pitanje o nekom mini eseju ili tako nešto. Uh, e, ok, ok. Dobro, znači što se tiče ovog odgovora, da rezimiramo, znači šta smo uradili. Da li treba još nešto raditi vezano za ovaj odgovor? Šta smo rekli? Znači ovaj deo, ovaj prvi deo, stavili smo može, drugi pasus, a prvi trebaju da izažuriraju Ana i Marija. I uh, ova, ova poslednja rečenica, znači šta smo sa tim odlučili, znači je li ovo ostaje ovako ili treba da se menja, mislim da ne bi trebalo nešto sad da još dodatno trošimo ovaj, energiju na to, delujem mi skroz ok, Ovaj... Ajde ovako, to će, to će jezički da sredi odmah posle sastanka i onda ćemo da, da ovaj, u toku prepodneva sutra izodgovaramo na, sva, na sve ove mailove, tako da ovaj, cool, ostavi to nama i to je posao 10 minuta se ovo sredi, a nema potrebe da svi radimo na tom. Super. Ok, idemo dalje. E, u suštini, evo 10 je sati, ovaj, da kažemo da nam se završava sastanak. E, fino smo uradili znači, bitne stvari. Možemo da prođemo brzinski kroz sve tačke pa da kažemo uh, samo ih prokomentarišemo onako i to ćemo da, da ostavimo za, za sledeći sastanak. Ima nekih tačaka koji, koje nisu urađene, e, vezano je za mene i Slobodana, Uh, recimo tačka 7, sastanci sa Žakom i TVP aktivizam. Ja sam već poslao, da kažemo, neke upitnike, uh, to je smelove vezano za to, ali nisam dobio odgovor. Ali mislim da ću, da ću se snaći nešto u komunikaciji sa Denisom, Tako da eto to možemo da sad pomerimo znači za nedelju. U stvari ovako prvo, jer ćemo da imamo, jer ćemo da pravimo neki sastanak u nedelju. Ne znam kakvi ste vi sa vremenom. Ja sam, ja sam već bio priča da, da idem na, ovaj, u Kragujevac, znači sam u subotu, dolazimo e, dolazim u nedelju i sad kad ću tačno da dođem ne znam, ovaj, a, ako dođem u to vremeno oko 8 kada je obično sastanak, bit tu, ako ne, Ne, e, uglavnom za ponedeljak smo se dogovorili kao Ana i ja ovaj, za, da preslušamo kratko taj lecture presentation team sastanak i, i tako, ne znam. Ok. Ana? A kad možeš, izvini. A kad možeš, izvini. Pa, ne znam, ako, ako uspem da se vratim u nedelju, doću na taj sastanak, ako ne, mogu, možda bi nešto pre mogu petak, jer nemam pojma, mada to je sad kratko, to je, to je već preko sutra, ono petak. Mm, ok, ba, baš, uh... baš smo stisli, izvini, izvini, evo, za, za ponedjak smo kao stavili to kao da, da preslušamo taj sastanak lecture presentation tima, uh, I ne znam, nemam pojma, ajde da pomerimo Hoćemo da, da sledeću Ne. Može, može. Pa može i utorak, eto recimo. Da, da utorak je ovaj Livisik tim. To moramo da imamo u vidu. Ok. Uh... E, ajde ovako, ja predlažem da ne bude u nedelju, nego da bude u sredu, da bismo samo malo ono, pošto ja smo nagazili, ali da za sledeću sredu ono da se pročita ovaj Ništa, to je to. Nastavi, nastavi. E Evo ovako, pa ništa, samo za slobu. E, ja sam mislio što se, pošto imamo ovde konkretan zadatak oko tih sastanaka, to je ova tačka 7, mi možemo da budemo i kontaktu ovih dana, znači preko Facebooka, preko uh, Skype-a i da uradimo nešto po tom pitanju, znači dovoljno je bar nešto da uradimo zajedno i ja ću da prezentujem onda, da kažemo, te rezultate na sastanku, mada možemo u sredu da stavimo sastanak, Tako da onda ćemo svi da budemo tu, možda je to i najbolje. Ali u svakom slučaju ti preporučujem, znači, odnosno bit ćemo u kontaktu i zajedno ćemo to raditi pošto smo se, pošto smo se već upisali. Ovo vezano, vezano za sastanke sa Žakom i TVP aktivizam. E, Može, ovaj, to je to. A, dobro si mi podsjetio na Denisa, skoro sam zaboravio ovaj, i njega čisto da kontaktiram. I ima i ovamo na Teamspeaku piše za, za neke timove kad su sastanci i tako i iskopaću to sve, nije problem. To je to, to je to, znači tu već imamo neke informacije, tu možemo da, da dobijemo neke informacije, ja sam Denica već, e, već sam u poslu mail, tako da nema potrebe da mu šalješ, ono što se kaže da mu ne šaljemo dva put, Uh, i to je to, znači pa ćemo da vidimo da mi pokupimo iz e, TeamSpeak-a prvo informacije što više, ja sam već za neke grupe i pokupio i tako, ništa ćemo dalje dežurstvo na spiku, mislim da još uvek nam to nije tema. E sad ne znam, ovde ipak imamo neki zapis Ana i Sloba, sastanak u ponedeljak 15.8. u 9 sati, preslušavanje audio, audio zapisa prvog sastanka Lecture Presentation tima na kome je bila tema Žakovog predavanja Investigating Behavior. Ovo je sastanak radi bolje uvida šta radi taj tim i kako mi zainteresovani možemo da se uključimo. E, Mogu da dodam se. E, lagano, lagano. Znači, što se tiče ove teze, ovo Ana i Sloba, sastanak, preslušavanje, no, uključivanje u taj tim i tako dalje. Evo ja bi izneo neko svoje viđenje. E, Znači, lecture, lecture presentation team je u pitanju. Ok. Mislim da to ne moramo da požurujemo toliko sa tim, mada, pff, ajde da kažemo i trebamo da budemo u toku, da ne zaostajemo, ali e, pošto smo na početku pominjali prioritete, a Janči to pomenula, ovaj, mislim da nam je što se tiče lekture neke i, ovaj, i, i jezičkog tima ipak prioritet taj Venus projekat sajt i ovaj, da ovo možemo i za, ali pazite, znači ako vi možete, ako vam nije opterećenje, to bi bilo ekstra, znači nama će to da bude vrlo korisno, ali ja sam pre za da možda usmerimo, da kažemo, tu neku, ovaj, to, te neke resurse vaše na da možda prevode i to, znači Anči ti si već opterećen, ja samo ne bih da te previše opteretim, znači u tom smeru razmišljam, ako me razumeš. Eto, to je moje viđenje, pa sad ajmo da prokomentarišemo redno svi. Anči? A, što se tiče jezičkog tima, najveći problem je što nema dovoljno lektora i što sve leži trenutno na, na meni. Evo sad se nadam da će ta devojka žena koja dolazi i koja je preuzela da radi e, lekturu TVP koji je već sam po sebi dobar, znači dovoljno pristojan da može i ovako da ide, to, to sam sigurna, ona će još malo da ga upegla i da to postavimo i onda da vidimo zajedno što se tiče TVP aktivizma, koji su nam prioriteti, pošto mislim za sada Ehm, kako da kažem, kad završimo sajt, šta je to, da li će to biti knjiga i ja mislim da to treba da bude gradina, znači da se skoncentrišemo na neke materijale koji, koje možemo da iskoristimo za to. Mi ćemo da malo reorganizujemo jezički tim, počeo od sutrašnjeg sastanka, Marija ćemo sutra prepodne isto da se nađemo da završimo ovo pismo, da izodgovaramo ljudima na, na ovaj, mislim da nedelju dana neki možda realni uh, rok, da svi, eh, svaki, svi ovi mali podtimovi u okviru ovih nas desetak koji ovde radimo, eventualno, i to sam napisala kao poslednju rečenicu u Sinkinu, da se pročita, da se započnu i urade zadaci koje smo već postavili, da se daju neki novi predlozi za ono što bi mogli da budu novi zadaci, a kažem, jedna od stvari je da u okviru TVP aktivizma poređimo po prioritetima materijale koje jezički tim ima da prevodi vezano za, za TVP uh, aktivizam. Dakle, prvi je sajt, pa onda da vidimo šta su nam dalje materijali, a što se, što se tiče sadgestovih uh, uh, materijala, to dok ne dođe neko ko je zainteresovan da to prevodi, to će prosto ići onako laganica. To će ljudi raditi ovaj, tokom nedelje sami, pa ćemo onda da, da, da ubacujemo lektore kako možemo tu. Prvo, okay. Ok. E, dobro, znači da rezimiramo što se tiče sajta, ja koliko sam upućen, znači ostaje samo frequently asked questions da se prevede. Znači, može samo to da mi potvrdiš ili... E, ne, sve je prevedeno, e, čak je ovaj veliki deo toga, dva, tri puta su pogledali razni neki prevodioci i, i da, razni neki prevodioci, u suštini prilično loš tekst koji mi onako mukotrpno pasus po pasus ispravljamo već nedeljama i ja bih se sad na to skoncentrisala sigurno četvrtkom da vidimo šta ćemo sa video materijalima, to je isto super da bi nam taj jezički tim ovaj, e, e, e, ži, živeo, ne znam tačno šta sam tada kažem, izgubila sam se zvonio telefon. E, U znači... svakom slučaju e, e, prioriteti jezičkog tima su postavljeni globalni onako okvirni, a mi smo ti koji, koji treba da odredimo neke naše prioritete i da snage rasporedimo tako. Pitanje je bilo samo vezano za, kako se zove, Venus Projekat sajt. Kapiram, ti si mi rekao, znači, da bi, da pošto vi imate, pošto vi imate FAQ treba da se lektoriše, da se završi, mi smo otprilike malo više od pola, esej treba da se pogleda i ova žena ulazi i gleda sve ono što sam ja već lektorisala jedan put, što sama, što sa timom. Sa timom cela FAQ se radi od početka, od prvog pasusa radi tim na njemu, ja sam on bila tu, a sve ostalo sam ja zatvorila pre nego što smo ušli da radimo FAQ, ona će to još jednom da pređe, dakle mislim da je Venus Project Web sajt u ono poslednjoj završnoj fazi 85% smo završili, imamo još 15 i sad treba da zalegnemo i da to i da to rešimo što brže, da, da se samo organizujemo na koji način to što brže da uredimo. Eto, to je stanje u jezičku. Ok, kaži mi, e, izvini, pitaću ti još jednom, ali bitno mi je vrlo, ja čak si i rekla, ali e, razumećeš kad ti objasnim znači, zašto te pitam. Znači, da, koliko ti imaš ljudi, e, koji su ti kvalifikovani za, a, za kako se zove prevod e, e TVP sajta, znači sve što je ostalo i koliko imaš ljudi sa kojima, sa kojima da to radiš. Da su ti baš, znači da mogu da rade i samostalno i tako dalje, osim tebe. Da samostalno trenutno niko ne radi, sve što svi urade ide na tu neku zajedničku lekturu E, tako da još uvijek nemamo ta devojka koja sad dolazi i koja je prihvatila da radi lekturu telekoaktivizma, lektor je inače, da srpski je završila. Dakle, međutim, imamo takvih, imamo još neke dve ili tri koje su bile lektori, čiji, čija lektura, uh, mislim, nije sasvim završena. Dakle, nemamo ljudi koji samostalno mogu da rade. Ok, znači e, tre, bilo bi poželjno da, kako se zove, da ubacimo neke ljude još u taj tim kako bi eto da kažemo imali više resursa i više samostalnih ljudi koji bi ovaj radili na, na prevodu sajta. A, ono što, samo trenutak, ono što ti radiš e, podržavam u potpunosti, znači ti i unapređuješ znanje tvoje ekipe, pošto radite zajedno, s tim što ti naravno to usporava ceo rad i ceo proces, ali je da kažemo bitna stavka. Ovaj, tako da u suštini trebalo bi da imamo neki ljudi koji će da rade znači, nevezano za to, znači samostalno i da to kasnije prođe kroz lekturu te nove članice koje si ti pominjala. I tako to, mislim da, mislim da je to jedan od puteva da se to što efektivnije uradi što pre i tako dalje. Mada u suštini e. ne moramo da žurimo nešto previše, ali ako već upućujemo ljude na TVP sajt, e, onda bi nam i trebalo to u nekom, da kažem, ne toliko dalekom vremenu, ali opet ima velik, velikog posla, to kapiram, pa zato sad ali pokušavam, ovaj, da, pokušavam da vidim kako bi to možda najbolje mogli da uradimo. Kaži, Janči. Pa, pominješ ljude koje nemamo i kažeš da treba da ih imamo i to je apsolutno tačno i tako je od samog početka. Mi smo napravili mali onaj baner na, na, na, na, na Zeitgeistovom sajtu, na našem sajtu i uh, ja sam ga šerovala i na Zeitgeist Srbija i na Venus i na Linguistic Team i svuda. Uh, kapiram da ako imate bilo gde drugde da ga šerujete, prosto uđite u Zeitgeist Srbija, nađite taj, taj oglas i linkujte ga gde god mislite da bi mogli da E, šerujte ono što radimo na YouTube kanalu, a mi, ćemo, mi, smo, mi tamo imamo isto i opis, ima kontakt kome treba da se jave, to je, ovaj, to je sve što mi možemo da uradimo. Ne možemo, mi sad, je kada bi stali sa, sa Venus projekat e, web sajtom, mi ne možemo da nađemo ljude pre nego što se oni sami prosto ukače na to i dođu i kažu, i mi želimo to da radimo. Javila se Marija koja je e, prevodilac, znači to je prvi, mislim, tu je sada i profesionalac je, ne znam kakva je, ali to, to ćemo da vidimo. Ona kaže da, je treba, da iza nje treba da ide lektura i povezala nam se sa svojom drugaricom koja jeste lektor. E sad, i ako imamo jednog zvaničnog lektora, on isto fizički sam da stigne sve materijale da uradi, to je veoma ozbiljan zadatak, dakle, dakle definitivno su nam potrebni ljudi, te možemo da razmišljamo o načinima kako da ih nađemo, Ove, ovaj, to, je, to je dobar projekat. Tako je. Znači, baš sam na to i upućivo. Znači, ako znate <laughs> ljude i ovaj, kako su ovi, znači, nebitno vaši prijatelji, poznanici koji se ili interesuju za ovu priču, a u, u njihov fah je, fah je lektura, znači, bilo bi lepo da ih pozovete, jer nam definitivno trebaju ljudi i znači možemo i na, ne znam, vidjet ćemo, razmislit ćemo o tome uh, za sledeći sastanak, znači uh, kako bi sve, to ću ja da probam da napravim neki koncept, kako, gde bi sve mogli, kako da, da potražimo ljude ovaj, znači, ja bih za, za tu da konkretnu stvar. Na ovo bih voljela da dodam nešto što, što, što je ovaj, u jednom razgovoru mom i Matinom dok smo, dok smo ovaj, radili nad svim tim stvarima, on kaže kako mi je žao, imam troje četvoro ljudi koji sjajno govore srpski jezik i koji, koji bih mogao da, da pozovem da, da, da ovaj, ali kaže, moram da se uzdržavam i, i moram da ih sačekam da sami dođu. Eto, to je isto jedna stvar koja onako meni stoji u glavi i, i, i zapamtila sam je i isto tako rejt i sastanci jezičkog, šta znam, razmislit ćemo malo svi na ovu temu, ja nisam sigurna E, znači da, da smislimo kako da ih zaintrigiramo da nam pomognu, da, da vide, da prosto negde vide šta je to što mi radimo, zato mislim da je taj neki Serbian Linguistic Team YouTube kanal ok stvar, jer kad ljudi budu videli kvalitetne titlove i kad budu videli da to neki ljudi radi, da oni volontiraju i o, o čemu se radi, znači šerujte linkove za, za, za za te, za te prevode koje prevode, ono, za sad imamo uglavnom Žaka, uh, ali bit će i, i, i drugih stvari kad, kad, kad, kad dođe još ljudi. Ok, uh, e, kaži mi e, Janči, Janči. Može samo sekundu. Može, može, može. A, Ana, e, da, je šerujem, da upućujem ljude na YouTube channel. Pa pazi, e, srpski jezički tim je otvorio YouTube kanal na koji e, izbacuje, uploaduje e, zajedno sa titlovima sve one videomaterijale iz zvaničnih projekata koji su potpuno završeni, dakle koji su prošli i prevodi lekturu 1 i lekturu 2, zajedno smo ih pogledali, svi u timu smo se složili da to tako može da se prevede i zatvorili smo taj projekat, znači gotovi, potpuno gotovi, objavljeni rezultati se to zove na forumu, dakle to je onda, mislim, najbolje mesto gde možeš da ih e, upućuješ da se, recimo, upoznaju sa našim radom, a postoje, jedna, postoje lokacije gde ljudi mogu da downloaduju e, e, te naše titlove, tako da to su dve, recimo, važne lokacije, ali to kad te neko pita gde ima titl, ti mu nađeš to u tom repozitoriju, a inače, mislim da je taj neki kanal, isto ta Facebook grupa i to ona globalna lingvistička ok varijanta da se šeruje, um, Šta okay, znam, šta znam. Ok, razumio sam te, to te pitam e, zato što ima grupa na Facebooku pravopis i gramatika srpskog jezika. Ima 1200 članova, pa sam tu planirao da nešto objavim vezano za e, nekoga ko hoće i da li želi da pomaže u lekturi. Pošto vidim da ih ima puno i pričaju o raznim stvarima, šta se kako piše, gde se šta kako akcentuje i vidim da znaju se toga, pogotovo neki tu u toj grupi. Mm, mi smo, kažem, juče malo počele da se organizujemo zajedno na tu temu, preput sad imamo neke ljude koji su ono, zainteresovani da učestvuju u nekoj organizaciji jezičkog tima, pa nisam sama i kao ne, ne, ne pokušavam sve moguće stvari da vidim šta će da, tako da sad smo malo ono, i mi u fazi nekog neke blage reorganizacije, s tim da ono, ja mislim da sutra udarno treba da sednemo, da radimo na, na, na, na FAQ i da ovo bude samo jedan deo sastanka to ću ja da se potrudim da spremim za sutra neke teme i da, i da to prođemo kratko i da, i da radimo onda dalje. A što se tiče uh, linkova koji mogu da se dele za jezički tim, to ćemo isto u nekom trenutku vratno da updateujemo sa nekim kraćim tako stvarima koje svi možemo da pravimo. Daću ti sve naše linkove, pa ti možeš da pročitaš i da proceniš gde bi šta mogo da postuješ. To je prilike to možeš i da znaš, malo istražiš da vidiš kako, gde šta radimo i taman ćeš da, da znaš onda, bukvalno ćeš znati šta, šta, šta možeš, gde da linkuješ, eto. Ok, ok. Ok, e, samo jedna stvar, znači da, da, ovaj, da ova priča sad ne bude uzaludna, e, m, zamolio bih e, e, e, e Cimermana da dole upiše, kako se zove, u poslednjoj tačici tu grupu znači, koju je pomenuo na Ovaj, ovaj, e, samo link stavi na tu grupu, čisto da eto imamo to kao nešto što ćemo da razmotrimo i da vidimo kako ćemo i šta da postojemo na toj grupi. Znači da ne, da ne stavimo samo onako prvo šta nam padne na pamet, nego da to onako ima smisla, jer mislim tako se trudimo da radimo, bez zaletanja, promišljeno, kako ne bi došli u probleme. Okay, samo stavi, samo stavi link i skroz dole, na, dole na, sync. na sync. Uh, tačka 20, 20, kako da, da nađemo ljude da za lekturu. Red 229 na ovom sinkinu, znači gde sve vreme pišemo i tako dalje. Skroz na kraj dole. Našao. Evo, je sam. Okej. Okay. E, dobro, ja ću malo da požurim zato što e, na poslu sam još uvek, a imam nekog posla da završim, ovaj, pa da prođemo još ostalo od tačaka što imamo na brzinu, da vidimo da li ima nešto bitno. Knjiga je naručena. Da li je? Ne, Ana, ja tebi više nisam, ja treba da ti kupim još ovo dolara resto što treba da ti dam, je li tako? Ana? Jel me čujete, drugari? Ja te da, čujem, ja te čujem. Da, A, ne, da, da nije da, nije da, tu. Pa niste, idemo dalje. Bojane, ti da, da, da, da, samo sam, samo, samo sam prošao kroz ove tačke do, do kraja dole da vidim da li ima nešto ovaj bitno. Uh, u suštini, ok, imamo ovu gradinu kao jedan veliki projekat, pa mislim da sad ne, ne bi trebalo da pričamo na tu temu. Uh, Ove ostale smo sve, da kažemo, obradili, imamo ovaj promo materijal, to ćemo lagano, znači sledeći sastanak, e, da možda popričamo o tome, ovaj, e, ali to nam nije neki sad najviši prioritet, da kažemo, još smo u nekoj fazi organizacije, e, tako da u suštini to je to, mm, hvala vam drugari što ste prisustovali, pa se čujemo, ne znam samo Ana, da li si se vratila ti? Ja, da, Ok. E, to je u suštini to, znači možeš samo da ustaviš, zaustaviš ovo snimanje, e, kako se zove, pa nek Igor posle kad bude imao vremena to ovaj, postavi. I eto, to je to. Ovaj, ako ima neko neka pitanja, slobodno. Evo samo kratko da kažem, počeli smo da pričamo o ovom sastanku u ponedeljak pa ste skrenuli na, na drugu temu. Ovaj. I, e, isto Sreda. ja da. kažem, znači, Ne, ne, ne. Aha, nego, izvini, ovo što ovaj... si ti, ti Jana, aha. I jeste, da bome, znači kako sam ja došao do tog tima, slučajno sam se uključio sa Denisom jedan put ovaj, i oni su komentarisali baš o tom o žaku predavanju e, istraživanje ponašanja. E, znači, zadatak tog tima je da, da, da prvo prođe kroz te neka predavanja Žaka Freska, kroz knjigu The Best Panic and Buy, i onda da, da, da sami oni ovaj, stvore znači, video prezentacije i predavanja. E sad, ovaj, meni više zainteresovalo znači, prvi taj deo, znači usavršavanje znanja, kroz, znači, ovaj, predavanja znači, tih e, žakovih predavanja kroz knjigu The Best Panic and Can Buy, Znači prvi taj deo me zainteresovao toplina. E sad, znači to što se ti rekao Boki sasvim stoji na mestu, znači da Ana ti sad imaš znači puno obaveza oko ovaj lingvistik tima da ne budemo prenatrpani, znači ništa nije oglavu što se kaže. E, može i ne mora, Tako znači ovu ponedljak i Ana šta ti kažeš? Ja da se slažem sa tim, imamo ovaj isto predlog da, da ovaj, na sledećem sastanku prosto svako od nas negde izloži šta je, šta je, šta je završio od svojih zadataka, da sebi dodali neke zadatke. E, slažem se sa tim da, ne znam sa čim se slažem, <laughs> više slažem se sa svim. Mm, e, preskačemo, malo sam se izgubila, ne, ne neke teme smo tako samo pipnuli, vidimo se u ponedeljak na tom sastanku da vidim, da se ja uopšte uputim šta je to i šta, i šta se tamo radi, ali ništa o tome ne znam, ono, tako da... Ne znam, pa ne znam te... šta si me tačno pitao. Ma ne, pa pitao sam te, ovaj, znam da, da si ovaj, i oko ovoga zauzeta, oko lingvistik tima, znači to ide tako, da, kažem, nije ništa o glavu, ne moramo ovo, znači u ponedeljak, da ne budemo onako prenatrpani, mislim ti, ja, ja i nisam prenatrpan nešto, ovaj. ne, ali, pa, to ti kažem. Super mi, je, super mi je da nešto pametno odgledamo, da saslušamo sastanak neki, koji vode ljudi neki drugi, da vidimo kako oni to rade, e, to mi je skroz ok, to mi nekako nije izgubljeno vreme, to će trajati sat i po i cool. I, I svaka takva, tako, tako bi u stvari trebalo da se realizuju ovi naši zadaci, pa nađemo se i onda uradimo nešto, a ovde u Sinkinu svako može sve da dopiše, tako da vrlo lako za neku komunikaciju ako čitamo Sinkin stalno. Dogovoreno onda važi. Daćemo tu kratak izveštaj i eto, to je to. Onda u ponedljak, da vidimo se. Ok, super. E, a što se tiče nas svih, e, da li ima potrebe u sledeću sredu da se nađemo i koji su nam zadaci? Evo ja ću pitam Cimerman, ali imao neku ideju šta bi volao da radi do sledeće srede. Pričali smo i o nekom možda i izdavaštvu i ovaj link facebook.com login php nešto ne radi. Poslednji link u tekstu. Koji ne radi? Oveć sam stavio za grupu onu. Ana, koji ne radi link? Mhm. Meni ne radi, meni niti prazan papir. Meni radi. Meni isto radi. otvorena je grupa, može da se vidi sa linkom. Ovo pravopis gramatika srpskog jezika. Da, to, to. 1276 članova. Odlično, sviđa mi se, super, bravo. Eto recimo neka, neka to ćemo biti... Uh, mogli bi, uh, mogli bi da sastanak može i da bude na tu temu u suštini sledeći u subotu, znači da vidimo šta ćemo i kako ćemo da zatražimo uh, uh članove, na koji način ćemo zatražiti ovaj pomoć od možda članova te grupe. Tu bi voleo da bude i neko iz lingvističkog tima, na primjer Ana, kao, kao vođa tog tima, pa da ovako napravimo neki, i kogod hoće iz ove ekipe, zato što su svi super aktivni, on mislim učestvuju u, u celoj priči, imaju super e, i predloge i sve, volio bi da što više nas bude, ovaj, pa da se dogovorimo, znači to, jer stvarno još par ljudi da nađemo, pa bi nam bilo super, znači mnogo bi brže završili posao i tako dalje. Ovaj, eto, to možemo da stavimo za sledeću sredu. Ako ima još neko, neko još neka pitanja... Ovo je ono. Ništa dođe, dođe. Ajde, ajde na Kažem na Skype mi dođe, evo, u prozor chat dole sam poslao ovaj, samo me ubaci. Može svako, možda pored svog imena da stavi svoj Skype, da se ne bismo jurili. Super. Kaži Vlado, kaži Vlado. Ovo ono što se me pitala uh, za izdavaštvo, uh, e, pa mali princ izdaje e samo deče knjige. Sad ja mogu dalje u Novom Sadu dosta ovih izdavača da tražim, ali ovakako meni trebaju tu još e, mnoge informacije da bi ja to mogu da predstavim ljudima. Vezano za to. Dobro, to stoji. Pa tako ne mogu ovako do sledeće srede da uzimam, može to da bude moj zadatak, ali kada e, ovaj, da ja to preuzem da radim, ali kada znamo sve podatke i kad tebi odgovori Roksana kako bi to izgledalo, Da, pričali smo malo na tu temu na, na tom sastanku koji smo, na tom, u tom razgovoru na Skype-u koji smo imali pre nekoliko dana i mm, ja sam je pitala mm, vezano za to i ona je raspoložena o tome da priča, znači možemo da se dogovorimo sa njom, e, da popričamo na tu temu i da kažemo šta mi možemo da uradimo i da oni kažu koji su njihovi uslovi i to sam, to je ono što, što možemo uvijek u principu. E, to, to. Znači, interesuju me ti njihovi uslovi, pa da ja onda sa tim uslovima dalje prezentujem uh, uz knjigu kad stigne knjiga, naravno, da prezentujem uz knjigu nekom izdavaču, da on vidi šta je to, jer ne verujem da su sa Žet Freskom ti izdavači svi toliko upoznati, možda naleti na neku koji jeste, ali ne znam kako. Pa sad, pa sad, jezički tim mm, bi to mogao da uzme uh, u, u, u zadatak da prevede. Miroslav je već nešto ugrubo pomoću translatora preveo, e, to je važna knjiga i ako možemo da je izdamo na srpskom i da to sve bude legalno i da je imamo na našem jeziku, onda možemo stvarno da, da radimo velike stvari, onda mislim da je to vrlo bitan projekat na koji će se sigurno priključiti ono dosta ljudi iz jezičkog tima, tako da ćemo da se organizujemo najbolje što možemo u, u, u, u, u skladu sa resursima koje imamo, pa će toliko trajati realizacija projekta, ali u principu mislim e, da je to nešto super ideja. Ana, pazi, ovo ne mora ona da bude prevedena tog momenta kad ja idem da e, recimo... Naravno, naravno, e, naravno. To, to, to, to, to. Nego to je, to hoću da kažem, ne moramo da plaćamo prevodioce, nego imamo, to će ljudi da, da urade u okviru jezičkog tima. Ok. Ok, još neko, neko drugo pitanje. Ok, drugari, važi, e, stvarno se izvinjam, malo požurujem jer moram da uradim neke stvari, ovaj, pa ajde vidimo se onda u sledeću sredu, u suštini mi smo u, u u komunikaciji ovako preko Facebooka, preko Skype-a, kako god, ako postoji potreba za nekim vanrednim sastankom i to će da se dogovorimo, ali eto da stavimo za sredu 8, ja ću da otvorim event, pa to ono može da bude i promenljivo i tako dalje. Usput ću da probam da vas e, informišem o temama sastanka, znači probat ću da napravim neki koncept tog sledećeg sastanka na osnovu ovoga što smo sad uradili, ovaj, i na osnovu tih nekih zadataka koje imamo u budućnosti Tako da čujemo se preko maila ili kako već. Pozdravljam vas sve. I hvala vam što... Je, hvala vam što... Je, je li u osam? Pa u osam, ali mislim, bit ćemo u kontaktu uz put, pa kako se zove, promenjivo je, znači, to je to. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav. Ćao.